утікаючи від літа і плентаючись у хвості зими, адже Галі був розташований на 76-й, а мис Норвегія на 71-й паралелі південної широти. А так ми рухатимемось назустріч літові. Коли Блад замовк, а в приміщенні повисла дзвінка тиша, навколо нього зібралося душ десять з тарілками в руках. Тільки Тур лишився в своїй каюті. Місіс Кетрін стояла посередині і діловито обсмикувала на собі светр. А білий пінгвін Бенедикт хилитався між обома таборами, ляпав крильми і схвильовано гелготав, мов би закликаючи людей до єдності. 24 вересня я знову опинився між двох вогнів. На мою думку, більше слушності має матрос. Але філова позиція теж не позбавлена ґрунту. Галібей то важкий, але певний шлях. На англійській базі є живі люди. До них неодмінно прибуде пароплав. А пропозиція матроса не позбавлена певного ризику. Може, це і криголам. І справді лише красива ілюзія. Хоча, якщо бути справедливими до кінця, треба визнати, до Галібея ми навряд чи зможемо дійти. То таки 500 тисяч ярдів. У березні вже випробовували силу своїх ніг. І що з того вийшло? Хоча тоді літак нас висадив за 300 тисяч ярдів від мети, а потім нас буквально пасли на зерці, стежили за нами з гелікоптерів та літаків. До того ж, ми мали могутній транспорт і підтримували постійний зв'язок з криголамом по рації. А тепер я певна, якщо приєднаюся до Філа та решти чотирьох, дехто з матросової десятки похитнеться, принаймні лорд, брус та мій опасистий земляк пат, і тоді нас буде дев'ять. Тоді Філ поведе нас на Галлі Бей, а решта змушена буде піти за Філом. А якщо перейду на протилежний бік, тоді назавжди втрачу філа. Матрос розуміє моє становище краще від усіх. Сьогодні після сніданку ми зустрілися з ним у коридорі. Він якось дивно глянув на мене і сказав Спасибі. За що? Я спочатку не второпала. За нейтралітет. Знаю, нетерпляче докинув він. Ви не можете висловитись за чи проти. Не треба забувати і своїх проблем. Я весь час думаю про цього чоловіка, як мені не пощастило в житті. Усі сиділи на посиротілих лавах, між якими ще кілька днів тому стояв стіл, усі сімнадцятеро. До стелі дим сімнадцяти сигарет і всі розуміли, що то їхнє останнє сидіння гуртом. Філмарш пригадав стару образу і мовив Булатові. Людина найкраще розкривається тоді, коли її принизити. Булат сказав був йому 22 числа не будьте дитиною. Доктор Марш усе пам'ятав. Тепер вони сиділи лицем до лиця і дивилися один одному в очі. Поряд з Булатом сидів Тур поклавши купцу на здорову ногу, і зрідка позирав на місіс Кет, що сіла поряд з професором. Професор Марш, сказав Булат і чомусь глянув на Тура, людина найкраще виявляє себе в екстремальних умовах. Тур глянув на нього скоса і сприйняв це на свій карб. А Булат мав на увазі голод коли вони опинились бранцями айсберга і мало не пожерли власних собак. Якими поставали були по тваринному жадібні заздрі, подумав собі, але цю думку перебила місіс Кеттрін. Вона глянула по черзі на цих трьох свої найкращі риси, людину виявляє в коханні. Філмарш підвівся і одійшов до причілкового вікна, поряд з яким стояв приймач і висіла велика карта, де не поплямована цяточками антарктичних полярних станцій та баз.